บุ๊กทูเจ็ดสิบ soixante-dix, soixante-dix, ชอบ อยาก désirer quelque chose, désirer quelque chose. คุณอยากสูบบุหรี่ไหม désirez-vous fumer, Désirez-vous fumer คุณอยากเต้นรำไหม désirez-vous danser, Désirez-vous danser คุณอยากไปเดินเล่นไหม désirez-vous vous promener, Désirez-vous vous promener ดิฉันอยากจะสูบบุหรี่ je voudrais fumer, Je voudrais fumer คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม veux-tu une cigarette, Veux-tu une cigarette เขาอยากได้ไฟแช็ก il voudrait du feu, Il voudrait du feu ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย je voudrais boire quelque chose, Je voudrais boire quelque chose ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย je voudrais manger quelque chose, Je voudrais manger quelque chose ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย je voudrais me reposer, Je voudrais me reposer ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย je voudrais vous demander quelque chose, Je voudrais vous demander quelque chose ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย je voudrais vous demander pour quelque chose. Je voudrais vous demander pour quelque chose ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ Je voudrais vous inviter à quelque chose. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Que désirez-vous, s'il vous plaît Que désirez-vous, s'il vous plaît Désirez-vous un café Désirez-vous un café หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ Ou préférez-vous un thé Ou préférez-vous un thé เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Nous voudrions aller à la maison.